ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي سفرت سفر و سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإن الله مع الصابرين i potpomažite se sa sabrom i sa namazom zaista je Allah među sa strpljivima zaista je Allah sa strpljivima فالماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب والأسد لولا فراق الأرض ما افترست والسهم لولا i obraduj strpljive Allahovi robovi kada počnete raditi neko dobro dijelo ustrajte na tom dobrom dijelu strpite se, budite budite čvrsti na tome budite čvrsti i saborite kad je u pitanju sabah namaz budite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 samo njega obožavamo i samo njega pomoć tražimo. Utisemo se Allahu subhanahu wa ta'ala od zla nas samih i zla naših loših dijela. Koga Allah uputi na pravi put, nikomu zabludu ga ne može odvesti. A koga Allah u zabludu ostavi, pa nikomu napravi put ne može ukazati. Svjedočim da je Muhammed sallallahu da nema Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala jedinog koji nema sudruga i svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahov rob i Allahov poslanik. A poslije toga nema sumnje, braćo, da je najveća blagodat jednog čovjeka na ovome dunjaluku to što ga je Allah subhanahu wa ta'ala uputio na pravi put. Nema sumnje da je to najveća blagodat i da se sa tom blagodati može ponositi i da će ga ta blagodat na kraju ispasiti i njegov život čita spasiti. A nema sumnje da je najveća, najveća propast, da je najveća propast da nekoga Allah subhanahu wa ta'ala da nekoga Allah subhanahu wa ta'ala ostavi u zabludi. Ako ga on ostavi u zabludi, nikomu ne može na pravi puls ukazati. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala za one koji budu strpljivi i oni koji izdrže i opravdaju emanet Allaha subhanahu wa ta'ala koji mi je predo, a to je emanet ubudijeta. Oni koji strpljivo ponesu taj emanet dok im melek smrti ne dođe, Allah subhanahu wa ta'ala će takve uvesti u džene. Allah subhanahu wa ta'ala će takve uvesti u džene. Pa će im biti rečeno, pa će im biti rečeno, selamun alaikum bima sabertum. Neka je na vas mir, neka je na vas mir, I neka je na vas pas zbog onoga zašto ste se srbjeli. Se ni'me ukbedar. A kako je divna im na ta najljepša kuća. Kako je divno to najljepše boravište. A to je džennet kojega je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za one koji ga budu obožavali i ne budu mu širka činili. Dženet koji je prostran kao nebese i zemlja. Dženet u kome se nalazi ma la aynu rat, wa la uzum nun samiat, wa la fatala ala qalbi bashar. Ono što oko nije vidjelo, niti uho nije čulo, niti je moglo da padne čovjeku na pamet da tako nešto postoji. I ne može i ne može čovjeku pasti na pamet. I ne može čovjek sebi prikazati rijeke koje će Allah subhanahu wa ta'ala stvoriti. Rijeke, rijeke od vode, rijeke od mlijeka, rijeke od vina, rijeke od, od meda. Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio samo da, da, bi, da bi vjernici, oni koji su malo str se trpili na ovome dunjaluku, da bi kasnije vječno uživali. Allah subhanahu wa ta'ala od nas traži samo malo da se strpimo. Nekome 20, 20 godina, nekome 50, nekome možda i stotinu godina, ali poslije toga je braćo vječno poslije toga nema smrti. Poslije toga ili su Allahove blagodati koje će svakog dana rasti hiljadu milijon godina ili milijarde godina ili mnogo u stvari više od toga svega. Ili na kraju žehenem i u kojem će patnja neprestano biti gora i žešća tako da neće čovjek moći da se privikne, da kaže ja ću se priviti ko što se na ovome svijetu može priviknuti, pa ako ga boli glava, dan, dva, tri, pet godina, ako ga glava boli, on nauči da živi sa tom glavoboljom. To postane dio njega. Međutim, u džehennemu ne uzubila, toga neće biti, nego neće moći da se strpi. I ne samo da neće moći da se strpi i da se navikne, nego će ta faća biti stalno povećavana. I zbog toga, i zbog toga vjernici moraju da se strpe. Zbog toga vjernici moraju kratko raditi na ovom dunjaluku. Jer koliko je kratak svjedoči, svjedoči i činjenica kada budemo upitani koliko ste na dunjaluku ostali, reći će dan ili dio dana. Reći će dan ili dio dana. E samo se toliko trebamo strpjeti. Strpjeti na Allahovoj vjeri i na Allahovoj uputi. Allah subhanahu wa ta'ala i dao nam je iskušenja koja moramo proći. Dao nam je ispite koje moramo položiti. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Hujibat al-jannatu bil makarih wa hujibat an-nar bi shahawat." Džennet je prekriven sa poteškoćama, a džehennem i vatra džehennemska prekriveni su sa strastima. U drugom hadisu Tirmizi za koji kaže da je Hasan sahih, da je dobar sahih. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: lena khalaqa Allahu al-jannata arsala Jibrila ila l jannah Kada je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio džennet, poslao je Džibrila alejhi selam u džennet. Fa qale: "Unzur ilaiha wa ila ma li ahbiha fiha." Kaže: "Pogledaj Džibrile, pogledaj u džennet, i pogledaj šta sam sve u njemu pripremio za njene, njegove stanovnike. Pa kaže dalje, فجاءها فنظر إليها وإلى ما عاد الله لأهلها فيها قال فرجع إليه وقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها Pa kada je Džibril odšao, pa kada je vidio šta ima u tome džennetu i šta je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za njegove stanovnike, rekao je Džibril, tako mi tvoje, tako mi tvoga ponosa, Kaže, neće nijedan čovjek čuti za taj dženet, a da neće ući u njega. Pa kaže dalje, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, fa emene biha fa hufet bil mekari. pa je Allah naredio, pa je bio prekriven sa poteškoćama. فقال فرجع إليها فانظر إلى ما عدت لأهلها فيها kaže Allah subhanahu wa ta'ala meleku Džibrilu, vrati se, vrati se, pa sad pogledaj šta sam pripremio u njemu. Pa kaže kad se vratio, u izdjetike, hiftu ena jed huleha ahad, kaže tako mi Boga ponosa, tako mi Boga ponosa, kaže bojim se da niko u njega neće ući. Pa je onda Allah subhanahu wa ta'ala stvorio džehendem. Pa je stvorio džehendem i poslao je i poslao je Džibrila da ga pogleda i šta je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za stanovnike džehennema. Pa kada je odšao i vidio šta je Allah pripremio i vratio se, kaže bojim se, kaže nema sumnje, kaže Džibril ali selam, kogod suje od tvojih robova za džehennem i za njegove patje, kaže neće, neće nikad ući u njega. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da se džehendem prekrije sa lahkoćama, sa šehevatima, sa strastima, pa ga je prekrio Allah subhanahu wa ta'ala i tako je, tako je dao to da to bude jedan ispit za one koji zaista žele ženeta i one koji imaju razuma. Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas strpljenje. Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da zaradimo taj dženet. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَسْتَعِينُ بِصَبْرِ وَصَلَا إِنَّ اللَّهَ مَعَ صَوَابِرِينَ I potpomažite se sa saburom i sa namazom zaista je Allah među, ma, sa srpljivima. Zaista je Allah sa srpljivima. U drugom ajetu kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَسْتَعِينُ بِصَبْرِ وَصَلَا wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashiyin i pospomozite se sa strpljivošću i sa namazom a zaista je to teško osim za, za one koji se Allaha boje zaista je to teško osim za one koji se Allaha subhanahu wa ta'ala boje i na kraju znajmo braćo da najveća iskušenja da najveća iskušenja su imali najodabraniji Allahovi subhanahu wa ta'ala robovi Jer zaista sa iskušenjima Allah subhanahu wa ta'ala povećava deređe svojih vjernika u džetnetu. Vidit ćemo da je najbolji rob Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da je imao najveća iskušenja. Vidjeli smo i znamo iskušenja Ejuba alaihi salama. Stavite se, braći, u njegovu situaciju. Stavite se na njegovom mjestu. Kakav je bio Ejub alaihi salama. Pa ga je prvo imao je veliki imetak. Drugo, imao je puno djece. Živio je lijepim životom. E Ejub alaihi selam. Rob Allahu odabrani. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala ga iskušao sa kušnjom koju nikad niko nije probao. Ejub alaihi selam izgubio je stavi metak. Izgubio je stavi imetak. Zamislite od nas neko, da ima sve što ima, od jedan put mu nestane, da ostane bez ničega. Zatim ga je Allah subhanahu wa ta'ala iskušao, odvzom mu je svu porodicu, svi njegovi najbliži, djeca njegova, svi su pomirali. Zamislite na kakvom je iskušenju bio. Pa mu Allah subhanahu wa ta'ala preko svega toga šalje još jedno iskušenje, a to je bolest. Bolest od koje je propadao, propadao sa njegovog tijela, dok se nije od njega počeo širiti nesnosan miris, pa je morao biti, pa je morao biti ostranjen i protjerali su ga iz svoga mjesta u kome je živio. Još jedno iskušenje, još jedno iskušenje, pored bolesti protjeravanje iz svoje kuće. Gdje će i šta će? Gdje će i šta će? Zatim, ni to nije bilo dovoljno, nego nego je bio iskušan sa svojom porodcom. Njegova žena jedina koja je ostala od ovodunjalučkih njegovih svih prijatelja. Njegova žena koja je bila sa njim uz njega u najtežim trenucima, odlazila je preko dana i radila kao sluškinja i za tu nadoknadu kupovala je njemu hranu i hranila ga. Pa je posumnjao i u svoju ženu. To je još jedno plus iskušenje, braće da izgubiš znači imetak, da izgubiš porodicu, da izgubiš ženu, da izgubiš svoj stan, da izgubiš cijel ovaj dunjalu. Ali Allahov rob i Allahov poslanik je u Valehi Selam nikad nije prestao zahvaljivati Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljivati Allahu subhanahu wa ta'ala i moliti Allaha subhanahu wa ta'ala i zikriti Allaha i spominjati Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta mislite? spominjao različite novotare? Da li on spominjao različite sektaše? Da li je on spominjao i jazikovo se na ono što, je, što mu je Allah subhanahu wa ta'ala bio propisao? Nije vallah. Nije vallah nego je bio srpljiv i spominjao. Od njega se prenosi da je samo spominjao Allah subhanahu wa ta'ala i da mu je dobio. Ejub alaihi salam. I onda mu je Allah subhanahu wa ta'ala to njegovu srpljivost nagradio i na ovome svijetu nagradio mu i njegovu srpljivost i na ovome svijetu. Sjetimo se Jakuba alaih islama. Sjetimo se njegovih muka kada su mu, kada su mu njegova dva najmilija sina nestala. Za jednog su rekli da ga je pojao vuk Jusuf alaih islama, a drugoga da je bio kradivac, da je bio lopov. Udarili su na njegovu čast, udarili su tamo gdje je bio, gdje je bio najpredljiviji. Pa šta kaže ovaj Allahov rob sa sabrom džemil? Sabr je lijep. Srpljivost je lijepa. Pa se srpljivo kaže svu svoju tugu i sad svoj bol prepuštam Allahu subhanahu wa ta'ala. I ovdje nam je dokaz, braćo, kada nas zadesi musibet, kada nas zadesi neka nesreća, da se žalimo Allahu subhanahu wa ta'ala da se žalimo njemu uzvišeno, da molimo njega uzvišeno, da nam pomogne, da nam uputi na pravi put, da nam zamijeni našu muku sa olasticama, da nam zamijeni našu muku sa lijepim stvarima i onim što je dobro za nas. Jer on, subhanahu wa ta'ala, voli kad ga ljudi mole. A ako se drugujemo, drugome nekome budemo požalili, ili će nas možda razumjeti ili neće, a možda će nas čak i izmijati, Možda će nas čak i ismijati i od toga nećemo imati nikakve fajde. A to je u stvari suprotno saboru. Suprotno je saboru. Suprotno je jadikovanje. Suprotno je žalbe. Suprotno je sve. Žalimo se, jadikujemo Allahu subhanahu wa ta'ala. Od njega pomoć i pomoć i pobjedu tražimo. I ovaj, i ovaj umet, braćo, i ovaj umet neće uspjeti osim ako ne bude saburljiv ovaj umet niti umet niti pojedinac neće moći povjediti osim ako budu strpljivi i trpjeli ono što im je Allah subhanahu wa ta'ala propisao od iskušenja i budu zadovoljni sa svojim gospodarom. Rekao ovo, a molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti i meni i vama i vi tražite Allah subhanahu wa ta'ala oprosta, zaista je on onaj koji mnogo prašta. الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Moramo braći znati još jednu stvar da sabor da sabor nije samo čovjek da trpi da sabor nije samo čovjek da podnosi poteškoće sabor ima više vrsta prva vrsta sabora a to je ona o kojoj sam manje više govorio u ovom prvom dijelu hudbe, a to je sabru ala eza. Da čovjek se strpi na poteškoćama koje ga, za, koje ga zadešavaju. Druga vrsta sabura je sabru na ala ta'a. Da čovjek se strpi na pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Da čovjek ne odustane sa pravoga puta. I treća vrsta sabura jeste sabrun anil ma'sije, da se čovjek strpi, da ne griješi, da ne bude nepokoran Allahu subhanahu wa ta'ala. I ove dvije, i ove dvije druge vrste sabora jednako su važne kao i ona prva. I za njih Allah, za Allah subhanahu wa ta'ala za takve kaže وَبَشِرِ صَابِرِينَ I obraduj strpljive. I obraduj strpljive. Allahovi robovi, kada počnete raditi neko dobro dijelo, Ustrajte na tom dobrom dijelu. Srpite se, budite, budite čvrsti na tome. Budite čvrsti i saburite kad je u pitanju sabah namaz. Budite čvrsti, saburite kad su u pitanju drugi namazi, kad su u pitanju druga dobra dijela. Strpite se na tim dobrim dijelima, jer zaista to vodi ka Allahu subhanahu wa ta'ala milosti. Zaista takve Allah subhanahu wa ta'ala voli. Wallahu yuhibbu sabirin. Allah voli srpljive. Allah voli srpljive. I Allah je sa srpljivima. Inna Allah ma'a sabirin. Allah je zaista sa srpljivima. Srpite, srpite se kad vidite neke grije. Kad vidite neke grije, kad ga svi rade, kad se šeta nagoni, Srpite se, nemojte se, nemojte se pasti pod utjecaj šeitana. Srpite se na Allahu i subhanahu wa ta'ala vjeri iako sa svih strana šeitani zovu, iako sa svih strana šeitani, šeitani nas zagovaraju, iako sa svih strana njihove strijele su uperene prema nama, moramo biti strpljivi. Moramo imati kod sebe, moramo imati kod sebe to svojstvo ako mislimo, ako mislimo da uđemo u Allahovu subhanahu wa ta'ala džene, koji je prostran kao i nebesa i zemlja. Moramo znači to, ako hoćemo za srcijenje lijeka najbolje, Najbolji lijek jeste, najbolji lijek jeste dova Allahu subhanahu wa ta'ala da nas učini od njegovih robova srpljivi. To je jedan od najboljih lijekova i kako čovjek da učine na njegovom putu. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam dovio je Allahu subhanahu wa ta'ala da ga učvrsti na njegovom putu. Ja, ja mu kalli bel kulubi, tebi skalbi ala dini. O ti koji okrećeš srca, uputi moje srce na tvojoj vjeri. Ibrahim a.s. dovio je Allahu subhanahu wa ta'ala da ga sačuva od širka i da ga sačuva od, obu, od obožavanja od obožavanja kipova vržnog niva da nije nagu da le zna kaže sačuvaj me, udalji mene i moje sinove da ne obožavamo da ne obožavamo ka, ovaj kipove to je najbolji lijek i to je najbolje rješenje za one koji hoće da budu srzljivi to je ono od što se od nas traži I na samom kraju molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini osrpljivi. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam zadnje riječi budu ašhadu an la ilaha ila Allah wa ašhadu an Muhammeda Rasulullah. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uvede u njegov dženet. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari dženetske, dženetske utrate. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sastavi u dženetu kao što nas je sastavio na ome dunjalu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne njegove probave koji se bore na njegovom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne mu muđahide na Allahom putu na svakom mjestu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da mu pošalje pobjedu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ih pomogne protiv kafira. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uništi tagute i munafike. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da mi učestvujemo u pobjedi njegove uzvišene vjere.